наче дива. І здається, що я запам'ятав кожну. Вона приходила і зникала. Щоразу інша, наче важко було їй до мене звикнути, важко до мого дому звикнути. Вона нічого не запам'ятовувала у нім, шукала чашку, голку, пантофлі моя віра, хімерне моє кохання. Приходила з роботи і розповідала про день, що минув. Одяг, руки її пахли чимось незнайомим. Запах той не вивітрювався. Обіймаючи віру, я мусив думати, що вона була далеко від мене. Поки що ми ділили навпіл тільки вечір та ніч. А дні були в нас власні у кожного, поєднані хіба що вечірньою зустріччю. Я подивляв вірену незалежність, яку вона пильнувала, мов запоруку самозбереження. І лише в розмові про сина трохи відпружувалось. Вона так любила сина свого і так боялася, щоб я не розсварив її з ним і щоб син Сергійко нас із нею не розсварив. Але ревнощі приходили нечасто. Коли ж приходили, то були наче жарина під товстим шаром попелу. Попіл потроху розігрівався, але спалахнути не міг. Одного лише разу я раптом побачив на лиці Сергія ті невірені чужі риси і швидко відвів погляд, тамуючи раптову злість до людей, що нічим переді мною не завинили. Син у неї був таким безборонним, як бувають хлопчики, вирослі без чоловічого товариства. Він боявся мене і водночас хотів зі мною порозмовляти. Тягнувся чужий до мене в короткій миті випадкових наших побачень. Але, звичайно, Сергія мені не показували. І вечорами він сидів з дідусем Анатолієм Георгійовичем, задумливим віреним татом, граючи в шашки на великій дошці, яку сам розмалював червоною і зеленою фарбами. Я намагався поставити себе на місце віреного сина, а поставивши, здригався. Так гостро відчутною була самотність хлопця, домашня зона вічної мерзлоти навколо нього. Не розтопиш. І світ його мав би бути химерно викривленим. Хлоп'ячий світ без дорослих чоловіків точніше, без важливих для нього чоловіків. Сергія оточували герої книг, Кіма Красені та дідусь. Іноді мене болюче цікавило, з ким він борюкається, з ким обговорює свої чоловічі справи, малий мужчинка з великими сумними зіницями. Чоловік, чиє маленьке голубине серце вмирало від голоду. Був я вдячний Сергієві за те, що й він не давав померти в мені відчуттю болю. Він був багато в чому зменшеною моєю подобою, в триста разів беззахисніший, але врешті такий самий, бо всі чоловіки, хіба врешті лише вони, голодні без любові на щодень. А коли їх ніхто не любить, стають сухими й порожніми, наче померлі дерева. А віра приходила і зникала, дивовижна молода жінка, що, крім усіх інших почуттів, дарувала мені почуття страху, неприємне, наче спітніла долоня. Цікаво, але звикнувши до віри, я здобував неспокій.